Goizberri aitzina baduala ague goizuntako kumitaekin David Ondars dugu hau armendaristara eranik eta hunek kanal de eta telebistan kausitzen den busti delako emanaldi batetan parte hartzen du, hilabetian behin hedatuik dena, berriz ere egunon David Ondarz. Bai, zurire. Hori patu dugu, hatxarian eta bon, hainbat serioski abiatu zela busti delako emanaldi hoi eta emeki emeki umorea, hola, iristatzez sartu bezala zela eta hartu zindela jenten ganik horrek bazuela arera edo arrakasta bat biltzen ziela, zer da funtsian hire eh, kuspuntutik edo umorearen egiteko diren pasta hunak? Zaila da, zaila da zenta bakutsak badu, baditu bere referentziak, baditu, baina uh, zaila da eh, umorea definit, definitzea. Ez da gitzu bera ba, pitokerea dira, estepenetik, eta edo gauzak seriosak be, justu parodia, parodiatzea, Baina eh, sobera nola definitzen umorea edo nola egiten den eh, txiste hon bat, ez dakit bakutsa badu bere, gauza. Hasteko eta bideoa iso egiten delaik eh, agertzen da e, talden edo partai, zien arteko partaideen artean komplizitate bat beharrezkoa dela. Bai, bai, bai, zinez, uh, ez ginen sobera elkar ezagutzen eta be, pixkanak, pixkanak, pixkanak be, ezagutu gira, eta zinez, lagun talde bat muntatu dugu, eh, lagunagira, eta zehut hori behar dela. La, laguntasuna hori sentit, eh, sentitu behar da eta hala baitu gure, gure gauza gure nartian eta behar tiko iti eh, egiten dira gauza ustut uh, Eta hor, bom, e, eh, kameraen aizinean zidelarik ikusten da, badela nahi ala ez, antzespen zerbait, eh, antzerkitik zerbait badiala, hori ziek eh, zien ditetik, hola, zien uh, eta heldu da, ala behar izan duzi zerbait ariketa antzerki munduan egin. Ez baita ez bada, nik adibidez, nik antzerkia iten dut, liseotik, eta armen daitzen ere iten dugu antzerki bat, badira antzerkiraiak ere, baina uh, uste dut diten dela, diten dela hola, osartu behar da, eta hola, osartu behar da, eta ez dugu kameraren aintzinean, ez dugu holako uh, transanatzen zira, edo lagune, lagunekin zira, beraz, uh, iten duzu, eta hala, ez da, bat ez bada edo ez dugu egin sobera formakuntzarik, edo, hola, egin, egin dugu. Egin, gero gaien e, eh, joratzia dela eta, ba, hoxe diat, eh, ez dakiat, eh, frantziako estaduan pasatzen den gertakai edo frantziako estaduan diren politikarien erran eta egitatetaz erri egitia, bon, ez dela problema bat zientako, hatik e, euskal gaietaz izan, ez dakiat, luralde alkargoa edo laborantzako historio edo jolakuetan autosentzuraik badaz, e, gihaun arteko gora taz ere erri egiteko edo trufa egiteko sendizide? Gora uste dut, ez eh, dela ausentsuarik edo kasik gai guziak tratatu duitugu edo trufatu gira, ebidez e, eh, egin dugu eh, John Mayaren diskurtsoaren parodia bat, ez ginen olako mugarrik edo ez gira bat ere e, egin dugu, Eta, bon, badira gaiak, eh, badira gai uh, seriosak, baina, uh, bon, uste, de, aldugu denekin eta gai guziekin. Eta justoki ez dakiat, izan duzielaik horako uh, hausardirik euskal gaien eta humorez johatzeko, kanpotikan uh, izan da, ohar minberarik edo, hala ez? Izan da pixka bat, baina uh, bai gehienek azpimarratu dute gure hausardia uh, eta... Baina ba, izan dira, ba, da, izaiten dira beti, eh, hor dugu, eh, gai, gai serioz bat, eta badira batzuek alde, oso kontra, baina uh, ez da, ez da horreka bat, zinez, bat izan zen, bat ziren bai, geienak eh, gehienak, bai, gehienak ez miratutik gure osakriat, eta besteak bai. mm. dutea nahi duena, baina guk dugu. Ba. Ez adibide baten emaiteko gogo handian olako harmingarrietan, zer zer egana zen? Ez nahi sobera, joitzen, ba, John Maia hori eh, unkitu dugularik, eh. izan zen piskatola gai seriosa bat zen, eta, bueno, ez zen eh, hain bortitza, mainan, bola, komentario ez on bat zer egan nahi du, bueno, eskaldunak ez girela prest gure buruetaz irri egiteko, edo ez denak behintzat? Ez denak, nire ustez, ez denak. Badira olako gai eskixirosak eta ez gerriak edo ez tekin nola kasu inberdal ere, eta bada limitate bat, ba, trufatzen ziraik eta ba, trufa baino gehiago hor kritikatzen edo Ola, atseman berda muga, zinez atseman berda muga, jatatzen duzulaik gai, eh, gai bat eta. Berbala, e, eh, itzulian e, eh, biltzen dututzen ohar horiek, agian are gehiago motivatzen zaituzte, aitzinez egitzeko hildo hortaik? Bai, bai, bai, bai, motiba ziren eta hortako segitu dugu, bai, bai, eta maite dugu ere kritika ugaitia, bai honak, bai, bai, bai, txarrak, izan behar dira ulako kritikak ere, aintzinateko eta kasu emaiteko, menan bo, ez gira gure bidea sobera gondu eta segituko dugu zinez gure bidea. Ta... Erraiten da, mm, Euskararen eh, erabilpena eh, gaztek ikastolan ikasten dutela, bena gero eh, karrikan eta ziala hainbesteko espazio publikoik, holako saio batek nolazpait hire ustez berrizara, ez tekiat, umorearen bidez edo jola elikatzen, hasten ahaldu, egun Euskarra Euskara baten erabiltzeko gogoa? Bai, nire ustez, bai, uh, zaiten alda, jeman bat zinez uh, eta gure saioarekin, zenta ustut umoreak harinatzen du hori, harinatzen du, emaitzen du beste, beste ikusten bat, uh, eh, wala, Euskara, Euskara erabiltzen aldugu, be, umorea iteko, uste dut gure saioak harinatzen aldu, harinatzen aldu, uh, Euskararen ikasteko moldea, edo, bada, zerbait gehitzen dugu, la ba, bideoa, umoreak, eta jendeak gugiago gultzen aldira olako, olako formatu batetara. Uh, adibidez, busti batzu pastu dira gau eskolan, aekako kurtsoa, eta bikaina da, ola, ikasten dute Euskara, be, irri eginez, eta... Beti euskarari lotuik, bon, e, hizkuntza bat, eh, eh, beti beti sortu behar da, ekspresione berriak sortu, eta hizkuntza indartsuek, frantsesek eta beste, ez dute zailtasun handirik, sekul eta holako gaizen sortzeko. Zien buruetan, bustiko buruetan, bada holako kezka bat, ea sortuko entxatzen ziretenez, ez dakiat, hola geldituko diren eranaldi, umerretsu, edo holakoen inguruan gogozkatzea, edo horren inguruko sortzen ahi bat edo ho, hola, bada? Bada, bai, zenta, bo, ba, frantzesak basten zirarik, eh, egin jarri edo badira horako esaldiak zekur edo erraiten duzun bezala, eh, erraiten duzun bezala, egia sortzen da, baina eh, ez da hain baina bai, sortzen aldugu, sortzen aldugu, adibidez egin dugu publizitate faltsu bat, eh, petatxuren eh, hori, petatsuren gainean, eta be martxan da, martxan dugu, ala, petatsu, eh, itz bat, Euskara eskaldunak bakarrik uh, bakigu zer den petatxu bat, eta horti goiti be, sortu da, hola, zerren gazte mugimendu bat, be, sortu da horako eh, giroa, eta benan zaila da lere atxe maitia esaldiak, eta... Finitzeko, segituko du bustik? Galdera ona. Ez dakigu horaino, ber formatuan segituko dugula, baina uh, sortu dugu gazte dinamika polita bat, eta nahi nukea lere segitu ez baita ez bada ez dakigu ono saio, ba, emankizun bat, baina nahi dugu, ba, dinamika hori ez galdu, sustut, eta segituz, be, zendako ez, beste proiektuekin, edo, hala, ez hmm. dakit, hala, eh, emankizun bat eba endugunez, uh, eh, Ila betero, baina nua, ba, dinamika sortu dugu eta dugu galdu nahi hori. Azken ohar bate bai, eta hori nola zpaito etxalotzeko busti, ikusten dielarik bideoak eta hola, umore edo jareraetan eta ez da ikusten hanitzetan ez, egiten da gizonak, eh, txisteak emazten kontra eta eta alderantziz, eh, hola, seksuak oso berreztuz, hor aldiz, ez da holako ikzendi, ez da eranezake eh, seksismo kutsuik agertzen, hoi nahitara da, ala ziek zide naturalki hola. Uh, uste girela, hola, naturalki. Gure aktiar, gure adineko gazteak ez dute olako umuretsuak edo hori, uste dut, frantxez estaduan ba-, badela olako kultura bat edo, ez dakit, baina uste dut, ez dela olako, olako txisterik eta gure aktian ez gira ola, beraz eh, ez dugu erakustiko gure izaite fal, faltsua edo, hola gira eta... Hala. Bi baztiek, David Ondartz eta besteak, eta be, aleike indar bat egin segitzeko. Bai, bai, bai, dugu. Ezke mila. Bai, zuri.